Henri Matisse Revolucio per coloroi Ciam trovigas floroi portiui, ciui desiras vidi ilin. Citiu fraso pli malpli clarigas la spiriton de Henri Matisse, la Franza pentristo, ciu nascidis antau cent quindec iaroi, cae prilumis la dudecan iarcenton plene indas rememori cae honori tion grandan artiston. Fakte li estes ancau desegnisto, illustristo, sculptisto. Cune cun Picasso cae Giuchon li estas considerata ciel revoluziulo en la concepto priarto. Comence oni ligis lin alla movado nomata fovism. En la franza lingvo, fov signifas sovage beston. Tio relatas al la iom cruda usado de coloro en tiu pentro stilo. Fortai, sen mixai, basai coloroi usatai tute sen reala relato cun la obiecto. Tiel, oni vidas du colora visagioin, bluain homain corpoin, rugiain musicistoin, sidanta in sur verda grundo. Tio tamen ne malhelpas che ni sentu grandan harmonion, poesietsan etoson cae delicatezon en liai vercoi. Fovism nascigis en la comenzo de la dudeca iarcento, cae poste el modigis, sed ne matis. Li constante renovigis cae fortigis en la fino de sia vivo li devis eviti contacton con pentro materialo pro san problemoi. Tiam li comensis crei bildoin per paper tondado. Li scribis Mi revas pri arto de equilibro, purezzo, cae serenezzo, for de temoi problemai cae deprimai ia tranquilliga, quietiga in fluo la menso, io simila al bona braxegio quiu donas malstrecigion contra cor palazzo. Uno e la plei conatai pentrajoi de Matisse estas la danzo, quion li vercis en du sinsequai versioi. En la unua, 1909, oni gioion, delicatezon cae plesuron de ludo. En la dua, 1910, la figuroi aspectas minatsai, tribetsai, ritai, ec iom demonetsai. Citiui vergoi bone illustras la esprim capablon de la artisto, kiun oni classigas ancau kiel adepton de expressionismo. Curiosa aspecto de la biografio de Matisse estas liai amicae relatoi cun Pablo Picasso. Cetiu andaluso estis dec du iaroin pli iuna ol li, cae dum multae iaroi ili conservis inter si bellan rivaletson, nutratan per reciproca admiro cae intersangio de ideoi cae vercoi. Faculoi diras che la same genia Picasso neniam successis usi coloroin tiel brille cae rave ciel lia amico Matisse. La granda Franzo mortis en 1954 post coratako li scribis se mian viv raconton oni iam vergus tutte vere de la comenzo gis la fino, gi ravus ciun homon.